egun Euskaraz, desafioa ezagutzen dugu, Euskaraldia joanen urtean eh, izan zelarik, idiburun, beste urte entzat zatkasik eh, partitzen direla reiten aldugu, Euskaraz bizi iriburun antolatzen baitute, ostira luntatik aintzina, beraz, amalaua arte, Matio Ergoian egunon. Bai, egun ontzuri. Bo, orduan or, eh, dinamika bat sortu dela iriburun erraiten aldea Euskaralditik, berdin diten Bai, hori duda izpirik gabe, eh, iaz, uh, zuk duzun bezala lehen aldikotz antolatu genuen gure amaika egun eh, Euskaraz ekimena, Euskaraldia ekimenari lotua zena, eta erabaki dugu uh, bigarren aldikotz uh, osabera antoatzea, iduriten baitzaigu zinez lortu genuela giro bat sortzea Euskaren inguruan, gure gure eskoletan, baita eskolatik kanpo, hortako zera dugu gauza gauzabera egitea. Mhm. Eta abiatu zen dino dinamika hori berdin ez galtzeko gixana. Bai hori da, eh, jakin behar da, eh, hiriburu kokatzen dela ere mu asker daldun batean, eta nahi badugu zinez eh, gure eh, aurrek paradau gandezaten euskaraz mintzatzeko, be, behar zera zinez olako gauzak eh, epe edaman, eh, zinez eh, zerbait sortzeko eta lortzeko. Eta hor eh, iduriten zait zinez eh, lortu dugula, diadanik eh, gauzatxo bat gauza batzuk ikusten baititugu gure eskoletan, Euskaraz uh, mintzatzen baitira gehiu haien artean e, e, eta ez da guti. Hau mm, den, ameka egun Euskaraz ziriburun, au aurren inguruan kokatzen dela, egiten aldeaz aur, bializ aurrak aipatu dituzu eskolak, hori da zuen zentralitatea? Bai, eh, eh, nik eh, jaren nuke gure gure lentasuna dela, nahi, ba, nahi badugu zinez egun batez egiazko istunak ukan, behar, behar, behar ditugu gauzak egin batez ere aurrentzat, gero ezta ez da horrek ez du erran nahi ditugula gauzak oposatuko beste entzat ere, izanen dira mintzaldiak, izanen dira beste gauza batzuk ere helduentzat, me egia da gauza gehienak aurrei usa tuo kisaren zeiski Eta, helduak eh, frantzisezari balin badira, urrak ez dira Euskaraz mintzatuko ere, ez, agian? Ba, hori da, eh, bezala, eh, iriburu eh, edemu eh, eh, erdaldun batean denez, be, aurrek eh, parada guti eh, dute Euskaraz mintzatzeko, eh, eskoatik kanpo eh, izan familietan, eh, familiak ahunt duenak baitira, baita eh, nore jan eh, animazioetan edo, edo aktivitateetan, eh, aktivitate gehienak frantzisez baitira, bai, parada biziki guti dute hor. Takotz eh, ber, berda zinez eh, arnaz gune bat sortu eta arnaz gune hori, uh, ustez, uh, ekimen hori izanen da. Hmm, hor ameka egunez, hiri ba, Euskarari arnaz gune bat eskainiko diozue, egunero, uh, baititu zuen antolaturik gauza desberdinak, itzaldi, animazio, tailer ere andana bat, denak ezin ditugu aipatu, Matio, baitira andana bat, egia erran, uh, nola pentsatu duzuela ere egitarago sori egun egune ala, gure helburua zinez zen uh, gauza ezberdinak antolatzea publiko guziak hunkitzeko, Eta edozoin lekutan, hein? adibidez, uh, gure uh, eskoletan, baitugu lau eskola hiriburun, eh, lau eskola horretarik iru elebidunak dira, eta bat ikastu bat da, beraz morgil sisteman, eta hor uh, nahi bauzu, be uh, eskola guzietan, uh, gauza kantoatu ditugu, leku guzietan, gure saltegietan, erriko etxean, gure kultur gelan, Zinez, uh, gure eh, helburua zen uh, edemu guziak unkitzea, eta edemu erraiten talarik, eran nahi dut uh, lekuak, uh, adinak, uh, uh, piskat denetaik, eh, nahi. Ordo, nostiralean hasten da, uh, sei terditan itzaldi batekin alenago ere tailek bat, bada, edo tailek egun bat, nola abiatuko da beraz? Halo, uh... hasiko da, ostegun, ostiraluntan barkatu, hor, izanen baitira uh, eskolaldi inguruko denboran eh, animazio ezberdinak. Eh, eta hori egunero izan da, e, eskola denboran, hor beti uh, strategikoa iduritu baitzaigu iguri, erraten dutalarik eskolan mintzatzen dira, mintzatzen dira bereziki eskola denboran. Hau da, goizeko bederatzetatik ego erdi arte eta uh, bietatik uh, lauak eta erdi arte gutxi bera. Baina eh, klasetik kanpo aire hartzen adibidez, eh, ez badute animaziorik edo guk, ez badiegu jegu animazioik proposatzen bezer ba, gertatzen da be beti bezala, frantzizat lehatzen dira eta eh, eh, eta erdaraz mintzen dira. Hori, eh, jaiten er, dut, bai biztanda eskola publikoetan, baita ikastolan ere. Ha, naiz eta, zinez, uh, irakasleak lan izigarria eraman, uh, aurrek, uh, edo aurrek euskaraz uh, mintza daitezen gehioen artean, me biziki zaila da. Beraz, iduritu zaigu funtsezkoa zela gauzak proposatzea denbora horietan. Hortakot, lehentasun gisao ikusi dugu. Mm, ta beraz, lehen egunaren zatoria hasi duzu eta gero funtsian berriz aurkitzen da egitarauan, Tyler Desberdinak, eh, musika, dantza, antzerki, yoga, eh, skate, zirko eta beste aurkitzen alko dira, beraz eh, aurrei zuzendutakoak eta gero atxian, ebe, gehiago helduentzat izango den momentu txoa, mintzaldi batekin murgiltze sistema irakaskuntzan ama eskolan hitzaldia izango da. Hala ere, egun ondia, jadanik aste buruntan izango da, egun osoko egitarau bat, ontoratzen baitu zuen, familien egunarekin larumatean. Bai, zuk erraten duzun bezala, hau da gure eh, egun nagusia, doda gabe, izanen baitira uh, egunean zehar hainbat animazio aurrentzat, denak urridik, uh, eh, zinez, uh, nola erran, uh, iliburun egun hortan bederen uh, e iri edo erri euskaldun bat bilakada din, hortakotz uh, gure plaza berrin, gure erdigunean, izanen baitira, izanen dira aktivitate hilabete horiek guziak, goizeko amajetatik uh, zazpiak arte, uh, erakustaldiak, tailerak, baita konzertuak ere, uh, seietan guraso taldearekin, eta horren ondotik zazpietatik goiti, izanen da jaz uh, antolatu genuen bezala, besta errikoi bat, kakotzen artean, kantaldi bat eta apoteo, hein, gure uh, erri erdiko saltegietan, hein, partaideak baitira aiek ere, eta hor, uh, ben, joan ingira, ostatu-zostatu, Eh, pintxoak diatera, eh, eh, tragoak hartzera, eta Euskara hauan kantatzeko bereziki. Hmm. Eta hor izango dira, ere, gura show edotan ateta uatzon, adibidez, girua ere maiteko? Bai, eta hau jarkiteakin behar da, beste elkarte batekin antolatuen dugula, hor huaina elkartearekin, mm. hori ere, importantea iduritu bat zaigu, hein, zinez zerbait sortzea tokiko elkarteekin ere, uh, beraz, proiektu hortan sartu dira uh, elkarte batzuk, buraso elkarteak, biztan da, lehinua dantzataldeat, eta beste elkarte batzuk. Hor, nahi baitugu izan, bai elkarte bat, eh, iriburu, eh, euskaz bizi hiriburun, baita, nuke, eh, eh, elkarteen elkarte bat. Bo, eta, hala, jamezala, eh, dena ipatzea zaila da, egunero baitira ekimenak, haste ala ere igande eh, bostetan irakurketa taularatua izango da, oroitzen nahi zeno, uh, beha, irakurketarekin, hori magi Zubeldia eta Bernadet Luro iratzokirekin. Bai. Eta gero, egunero, beraz, uh, eh, tailera, kanzerkiak, izango dira, eh, beste egun bat azpimagatzeko berdin aste azkeneko eguna, elduden astean? Bai, eh, hori ere, beti, errandugun bezala, hau... Mm, nola ezan hori uh, zuzendua bereziki, uh, nahi uh, egun uh, osoki uh, Euskaraz antolatu, uh, hor uh, ez baitugu uh, uh, lekurik uh, idibun momentukot hori egiteko, beraz uh, erabaki dugu hor kultura gunean uh, zerbait proposatu uh, egun oso bat, goizeko sortzietatik uh, ahatsaldeko uh, seiek uh, arte, hein, be, burasoek paradaukan dezaten auja lasaiki usteko, eh, izanen baitira eh, tailer ezberdinak, laguntzaile hainitzek parte hartuko dute, beraz gauza berri bat. Eta azken gauza berri bat eh, aipatzen albadut, eh, aipatuko nuke eh, urriaren amailuko eh, bertso bazkaria, lehen aldikotz antolatzen baitugu eh, bertso eh, bazkari bat eh, eh bi eh, bertso famatu erekin, hor mailen mairen lujanbio eta eta metxar zailuz, eta espero dut eh, jende hainitzur bilduko dela ekimen horretarat. Mm, bo, bikote edera atxeman duzi beraz, or, eh, bertso bazkari horrentzat. Urriaren amairuan eh, eta amalauan beraz bukatuko da ameka egunez, ah, ameka egune euskaraz, ametsak zailusen esaldiago gora zaut justuki, ameka egunta gero, importantena, amabi garen eguna izango da ez, ere idiburu? Bai, hor, beti hori, zerreiten duzuna, askin teresgarre da, gauza bera ezan baitnion iaz, kazetari bati, eh, induritzen baitzait funtsezkoa dela, eh, zuk errentzuna, eh, hor, uh, gure elkartean, nahi dugu bistanda ekimen hori urtero egin, uh, zinez zerbait uh, irankoja antolatu, baina nahi dugu ere epe uh, begira, ikusi zer, e, zer uh, egiten alko genuken uh, ondo, uh, zehar, izan izanen dira beste eh, ekimen batzuk eh, bederen eh, bat ilametan, ilametan behin. Mm. Untxa, Euskaraz bizi idiburun, ostira luntatik urriaren lautik aintzina amalau arte, egun Euskaraz. Matio Elgoien, mileskerre? zuri.